الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسانية tabia hii ya haya ndiyo tabia iliyo bora kabisa katika tabia ambazo ajipamba nazo mwanadamu na ndiyo tabia tukufu iliyo na cheo kikubwa zaidi na manufaa mengi zaidi kwa mja bali huyu mwanadamu tukisema kuwa katika tabia zake zote hii ndiyo tabia bora kabisa ambayo amehusishwa zaidi mwanadamu bila shaka itakuwa tuko sawa tukisema kuwa tabia ya haya ina sifa hiyo ndio hasa ya ule wanadamu فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة yoyote ambaye hana tabia ya haya basi huyu pia hana katika ubinadamu isipokuwa ile sura aliyonayo kuwa ana nyama ana damu ana mifupa aonekana sura ya binadamu lakini si binadamu sababu amekosa kile kitu muhimu zaidi kwa mwanadamu kama anahu laysa ma'ahu min alkhairi shay anayekosa tabia haya hana khairi hana chochote katika khairi sasa leo tukiambiwa kuwa hizi al-umamul kafira wataka kufundisha watu binadamu na wenyewe si binadamu sababu aslan hawana hata haya haya hawana kabisa nafikiri niwahi kuwagusia mimi juma lilopita nchi ya Mexico kule washerehekea siku ya kwenda uchi nchi nzima washerehekea nchi ya nchi yasherehekea siku ya kwenda uchi yani baba mama watembea uchi mbele ya watoto wao kuna ubinadamu gani tena hapa tufahamu hatujazungumzia dini hatuzungumzii kuwa uislamu wahimiza jambo hili la ule ubinadamu Allah amemuumba kuwa ana haya binadamu ili jambo Allah amemuumba nalo mwanadamu na ndio maana mwanadamu avaa nguo sababu ana haya lakini ikifikia hali mtu akaikosa ile hali kama ameuvua ule ubinadamu Allah aliumpa na ndio ukitizama vitendo anavyovifanya asikuwa na haya na mtu yoyote akimwona mtu afanya kitendo kinyume na usawa mwambia huyo hana nini ana haya huyu si kwenda uchi tu a a hata akamkosea mkubwa wake heshima ye hajenda uchi amvaa nguo na nini akamkosea mkubwa wake heshima watu wasemani huyu hana haya sababu watu wafahamu kuwa khuluq tabia ya haya ndiyo inaomwelekeza mwanadamu katika kila kheri na kumzuia kutokamana na kila shari na hili tulitaja kuwa ndiyo maana wanaovioni waliokusanya ahadith ambao ni katika jawami'ul kalim wakaitaja hadithi idha lam tastahi fasna' ma shi'ta al-hafidh an-nawawi rahimahullah ta'ala ameitaja hadith katika 40 nawawi sababu imekusanya kila kitu ndani yake cha khairi na kumweka mbali mwanadamu na kila ambacho ni cha shari kisha akasema maneno mazuri sana Ibn Qayyim asema ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد لو كما سي تبيه هي حايا بس يولي منادام أسنجم كريم مجيني واكي بالي ناسنجي تكيليزا حتى أهدياك الوهيدي ولم يؤدي أمانة ولم يقض لأحد حاجة ولا أسنجتكليز أمانة نقول نكويفكيش أمانة فلي نكوستحقي ولا أسنجم كذيم تيويوتي هدياكي ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه بلا خلقي حياه asingelikuwa mwanadamu ajibidiisha katika jambo zuri akalitanguliza na kulifanya na kujiepusha na bovu akajiweka mbali nalo wala satara lahu auratan wala mtanaa min fahisha kama si khuluq ya haya huyu mwanadamu asingejistiri aura yake na hili twaliona kweli wale waliokosa haya hawajistiri hawajistiri kabisa na kila umma ukikosa haya ndio wazidi kudorora katika maadili na tabia njema usiulize huko kwingine bimaana ikikosekana haya si kuwa tu atakuwa yule mtu atembea mfano aenda uchi ama la mpaka kuwafanyia wazazi wema, wema wazazi wake hata wafanyia kutekeleza ahadi hatatekeleza kila aina ya maovu yatakuwa ni kwake kwa na kila aina ya atajiweka mbali nayo kinachomzuia ni haya ikikosekana yakosekana ikipatikana atapatikana asema wakathirum minan nas ibn qayyim asema wengi katika watu laula lhayau alladhi fihi lam yuaddi shay'an min al-umuri al alayhim lau kama si haya aliyokuwa nayo asingetekeleza chochote katika yale aliyofaradhishiwa lau kama si haya kuna jamaa hufunga ramadhani kwa kule kuona haya kama si haya pia ramadhani asingefunga kweli na pengine akawa yuwala lakini akajificha asisimame mbele ya watu ajijua kama mkosi lakini ah nionekane mbele za watu bwana namna hii si aibu hii na ndio maana utaona wengine ala mchana wa Ramadhani lakini magharibi ajifanya hakuna alipigwa na saumu kama yeye ukamwona msikitini tena na katilesi na bajia na kababu na sambusa kila aina ya tayibata amekuja nazo eti asubiri adhana ankapa aona haya lau kama angejidhihirisha hivi aona hii aibu sasa wenzetu wasema aona aibu Tanzania watumii hivyo eh? kuona hasim aona aibu lakini aona aibu hapa kwetu sijidhani kama itaeleweka aona haya kuwa mimi nijulikane kuwa nafanya jambo fulani fulani ah akawa jificha akawa amfanyia wema mzazi wake kwa sababu aona haya watu katika mshtama watamzungumza fulani bwana sallala muovu mpaka kwa wazazi wake aona haya ile haya ikawa yamsukuma katika kheri yamweka mbali na shari na uovu na akiwa talib ilmu afahamu mambo mingi sasa ile haya akijipamba nayo yamwezesha yeye kujiepusha na mambo mengi maovu akajipamba na mambo ya kheri na ibada na taa sababu ajua watu watasema salala pia wewe umehifadhi Qur'ani bwana wafanya vituko hivi bwana wewe pia bwana watembea na suruali fupi bwana wewe ah kaona ukamwona mvaa kanzu yake kila siku kwa sababu aona haya akajistiri qala وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليه ولم يرعى لمخلوق حقا ولم يصر له رحما ولا بر له والدا وينجي كتكوات لو كما سيحايا وسنجي تكديزا مامو لفرضشيوة وسنجي تشونغ حقي زواتو وسنجي unganisha كزازي wala wasingewafanyia hata wema wazazi wao kisha akasema fa innal ba'itha ala hadhihi al-af'al imma diniyun wa huwa raja'u 'aqibatiha al-hamida wa imma dunyawiyun wa huwa haya'u fa'iliha min al-khalqi haya matendo yote mema tuliyotaja kile kinachompelekea mtu afanye ni moja katika mawili imma ni msukumo wa dini kwa sababu atarajia mwisho mwema kuwa Allah atamlipa kwa kile anachokifanya au uwe msukumo wa kidunia kwa kuwa yule mtendaji aona haya kwa watu قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها بينك لو كما سمجا كموني حياء الله au kuwaonea haya waja asingelifanya kile alichoamrishwa lakini ile haya ikampelekea yeye kutekeleza قال وفي الترمذي وغيره مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء متوم صلى الله عليه وسلم muoneni haya Allah haki ya kumuonea haya قالوا وما حق الحياء الصحابه كauliza kule kumuonea Allah haki ya haya kumuonea haya Allah haki ya kumuonea haya ni kupi qala an tahfadha ar-ra'sa wama hawa kuhifadhi kichwa chako na vilivyomo katika kichwa chako nini macho yako ya kwenye kichwa sio masikio yako ulimi wako wama hawa vyote vilivyo katika kile kichwa uvichunge tena walbatna wama waa na tumbo na kila kinachokaribiana na tumbo bimaana miguu yako kaihifadhi shikana tumbo lako sio usiende kwenye shari mikono yako kaihifadhi usifanye mambo maovu usidhulumu moyo wako ukauhifadhi vyote vilivyomo humo uvihifadhi kwa ufupi mtume sallallahu alaihi wasallam hapa tuelekeza kuhifadhi nini kila kiungo chako cha mwili kutokamana na kufanya yale aliyokukataza Allah subhanahu wa ta'ala watadhkuru alqabra walbila na ukumbuke kaburi na kuoza kwa sababu ukishawekwa pale maiti utaoza wadudu watakuja watakula nyama zako wakuja watakula hiki watakula kile mwisho utaondoka utabakia mifupa mifupa polepole yatakusha mwisho utabakia nini ujbu dhanab kile kifupa cha mwisho kile kitabakia basi katika uti wa mgongo chini kabisa ndicho kitakachobakia kumbuka huko sababu ukikumbuka mauti yatakuzuia wewe kutokamana na shari kisha akataja na hadithi waqala sallallahu alaihi wasallam idha lam tastahi fasna ma shi'ta hii hadithi tumeeleza kauli mbili za wanaovyoni katika kuieleza kulingana na maneno ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika juma lililopita na Ibn Qayyim ana maelezo kama hayo hapa sasa hivi atatupa ambayo itakuwa ni faida juu ya ile faida tuliyoitaja akasema wa asahhu al-qawlayn fihi tumetaja kuwa kauli ni mbili kauli ya kwanza kuwa ni mimbabi al-ikhbar sio kuwa asiyekuwa na haya ufanye chochote ni kweli asiyekuwa na haya ufanye chochote na pia ikaja katika maana ya kuwa idha lam tastahi fasna ma shita ikiwa jambo lile ambalo halionewi haya katika taa kwa mfano sala kwa jamaa maadamu alionewi haya kulifanya fanya usiliwache bimaana isije ikakupelekea wewe kuacha lile jambo ukasingizia haya maadamu ni jambo ambalo si la kuonewa haya wewe fanya laheri kwa maana hizi mbili Ibn Qayyim asema wa asahhu alqawlain fihi qawlu abi ubaid wal aktharin ndio ile maana iliyokuja ya kutishiwa ikhbar lakini katika hali ya kutishiwa kufanyiwa tahdid annahu tahdidun qawli abi ubaid na wengi katika wanaovioni kuwa kaulihi idha lam tastahi fasna ma shita ni kuwa imekuja katika hali ya kumkemea yule mtu na kumtishia yule mtu kwa kauli taala i'malu ma shi'tum fanyeni mtakacho innahu bima ta'maluna basir Allah awaona mnachokifanya haijamaanisha hapa kuwa fanya utakavyo na hapa ndio utaona kosa la ahli bid'ah wakikatazwa wao zile bid'ah utakuwa utaona sema kul kullu ya'malu ala shakilati kila mmoja afanye vile anavyoona a a a haikuja katika waji wa kuwa umeruhusiwa imekuja katika waji wa kukutishia wewe usifanye hivyo bwana hili halifai huu ni uzushi wasikia qad alima kullu nasi mashrabahum kila mtu ajua pale anapochukua anapochukua <laughs> wapi kwa wapi istidlal mbali kabisa badala ya kusema kuwa hili kama nkosa basi naliwacha a ah, ah. yani itamaanisha hivyo kuwa kila mtu yuko katika haki la haki itakuwa ni ile ile moja tu imma uko kwenye haki ama uko kwenye batili sasa usijitetee tetee namna hiyo ukaona kuwa umpewa ruhusa ufanye unavyotaka haujapewa ruhusa hivi wa kaulihi kulu wa qalilan haimaanishi kuwa Allah amewapa ruhusa kuleni na stareheni tu stareheni kuleni stareheni kidogo hapa duniani maana yake kesho kuna nini kuna adhabu kesho وقال طائفة هو إذن وإباحة ndio tunataja ni idhni na kuambiwa kuwa ni mubah na hii ikiwa imekuja katika maana ya kuwa kile kitendo ikiwa si cha kuonewa haya ni katika taa basi fanya والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله هي معنى يا إباحة نكون unapotaka kufanya jambo litizame kabla hujalifanya فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله ikiwa ni kitu cha kuonewa haya wamuonea Allah haya na watu usikifanye وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح na ikiwa si kitu cha kuonewa haya basi kifanye si kiovu hicho ni kizuri hii maana ya pili wa indi ibn qayyim asema na kwangu mimi si mimi ninayesema Ibn Qayyim rahmatullah alayhi ama nahnu man nahnu hatta yakuna indana indiyya wa indi inda Ibn Qayyim rahmatullah alayhi sema nini anna hadha al-kalama haya maneno haya صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر sura yake imekuja ni kama sura ya talab ni kama umeamrishwa lile jambo lifanywe lakini maana yake imekuja maana ya khabar ni kama maelezo topewa imekuja katika sura ya kuwa waamrishwa ukiona sura yake dhahiri yake idha lam tastahi fasna ma shita ni kama umepewa nini amri fanya utakavyo lakini ukweli wa mambo imekuja ni kama kutupa habari kutueleza wa huwa fi quwwati qawlihim man la yastahi sanaa ma yashtahi yani hii kauli ni kama kusema haya maneno nguvu yake ni kama nguvu ya haya maneno hapa man la yastahi yule asiyekuwa na haya sana ama yashtahi hufanya anachokitamani anachokitaka falaysa biidhnin wala huwa mujarrad tahdid kulai si idhni wala siyo tahdid moja kwa moja wa inma huwa fi maana alkhabar imekuja kwa maana ya khabar khabar yenyewe mvipi ni kuwa asiyekuwa na haya hufanya anachokitaka والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء ndio maana yake kile kinachomzuia mtu kufanya mabaya ni haya faman lam yastahi fa innahu yasna'u ma shaa kwa yule asiyekuwa na haya hufanya anachokitaka ajali bwana subhanallah waweza kumwona mtu afanya vituko wewe ukashindwa kwani akili yake mbovu na akili zake ankosa haya akili zake ntimamu lakini kakosa haya huyu ndio maana akayafanya hayo qala faman lam yastahi fa innahu yasna'u ma sha'a wa ikhraju hadha al ma'na fi sighati al في li الطلب لنكتة jiddan جدا hapa kuna nukta badi'a jiddan kuna ilmu imejificha hapa nzuri sana faida nzuri imejificha hapa kuitoa katika maana ya sigha nini ya talab kuamrishwa fanye وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين بنادام أنا فيويل فينا في مؤمريش كفاني نا أنا فيويل فينا في مكتازة نكم كمية آمر وزاجر من جهة الحياة كنا كنا كنا مؤمريش نكم كمية كتكوبا لوحايا فإذا أطاعهم تنع من فعل كل ما يشتهي كو أكيطي حياكي basi atajizuia kufanya kila anachokitamani sababu haya yamzuia وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة na upande wa pili ana kinachomwamrisha na kumkemea katika upande wa matamanio na maumbile faman lam yuti' amir alhayai wazajirahu ataa amir alhawa washawati wala budda yule asiyetii yale maamrisho yanayokuja kutoka katika haya yani haya yake ikiwa yamwamrisha jambo sio hapa mafahamu kwa mfano hili jambo nini mswala je haya yako wewe ya kuamrisha swala uifanye au usifanye haya ya mtu ambaye ana akili timamu yamwamrisha fanya nini aifanye طيب na hili ni jambo la uchafu ukosefu wa adabu haya yako itakuamrisha nini usilifanye kwa tumeona amir na zajir amir ni pale napokuambia hili si baya fanya na zajir ni pale haya inapokuambia nini hili jiepushe nalo na huku kuna nafsi yako sasa nafsi yako ni kinyume nafsi yako wewe ya kuwa hawa matamanio ya nafsi ya kuamrisha wewe tofauti na haya kile ambacho umekatazwa ndio nafsi yako fanya nini ya kuamrisha ukifanya na kile ulichokatazwa ndio nafsi yako ya kusuta mbona wewe wajiweka mbali nacho kifanya haikuamrishi khairi ile hawa haikuamrishi khairi kwa hiyo wewe ikiwa utatii hawa ukakataa kuutii amri amir na zajir alhaya ukatii hawa asema faman lam yuti' amir alhaya wa zajirahu ataa amir alhawa washahwati wala budda kwa maadamu haya yako inavyokuamrisha wewe wajiweka mbali nayo hutaki kuisikiliza haya yako inavyokuambia bila shaka utaangukia katika kufuata nini kufuata hawa ya nafsi yako matamanio ya nafsi yako fa فإخراج الكلام في قالب في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي kwa ikiwa haya maneno yatatoka katika upande wa talab ni kama ni amri imeamrishwa basi itakusanya maana haya tuliyotaja kinyume na lau kama tungesema nini man la yastahi sanaa ma yashtahi ambaye hana haya ufanya anachokitaka ikawa ni mimbabil khabar peke yake maneno haya ni mazito sana amezungumza Ibn Qayyim rahmatullah alayhi na faida nyingi sana yasome makini uyaelewe kiufupi tukifanya talkhis ya maneno ya Ibn Qayyim rahmatullah ta'ala alayhi ni kuwa khuluq ya haya yamwelekeza mwanadamu katika kila kheri kama vile akikosa haya mwanadamu basi usiulize ile shari atakavyoiparamia na polepole pole, aweza kuanza labda kwa siri ile haya yamzuia kidogo lakini aiasi haya yake inavyomwamrisha afuata hawa yake inavyomtuma polepole mpaka yafikia mali ah potria mbali bwana ni nini shauri zao waache waseme ni kweli waache waseme lau kama wafanya haki na taa hapo usione haya usiogope kuwa waswali jamaa kila swala utakwambia ah yule bwana sijui mzima kila swala enda msikitini tu shauri zao waseme usijali wewe maadamu uko katika haki na taa lakini uko kwenye batil uko katika uovu ama uchafu mwanzo ulikuwa wajificha wapiga magati kisha polepole polepole ah, potelea mbali bwana kwani mimi naogopa nini bwana umeona aanza kula yale madude mbele za watu mara ghafla umeona ashakwenda sallallahu alaihi wasallam ni kipi kilichompelekea yeye kuzama huko ni ukosefu wa nini wa haya atakikana mtu ajitizame makini sana hii tabia ajipambe nayo sana sana itamsaidia katika maisha yake kila tabia njema anaokuwa nao mwanadamu ukiangalia utakuta asli yake ni haya ni haya ndio ilimpeleka kuwa na tabia ile hata ukarimu pia mtu kuwa mkarimu ni ile haya na ndiyo maana katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alipomweleza Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allah au inna rabbakum حيي كريم تزام حيي كريم نايب تكوجه كويليزه ان شاء الله ketika kikao kitakachokuja والحيي اسم من اسماء الله الحسنى hapo tutakuja kueleza insha Allah katika kikao kitakachokuja اذا حيانا الله نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم